Uzvišeni i plemeniti gospodar je kazao u svojoj plemenitoj knjizi o vjernici bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umrite nikako drugačije osim kao muslimani. Zatim, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Molim Allaha dželdavala da naše skupe učini veličatnim skupove na kojima će se on subhanahu wa ta'ala spominjati veličati i da nam podari inšala života da ono što smo planirali nanijetili da završimo na ovom bareć mjestu. Nakon kratke pauze nastavljamo ako boda govoriti o Allahu i Tebareke wa ta'ala lijepim imenima. Večeras ako boda uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć a i idućeg puta s ćemo večeras opširnije i više spominjati ovo ime o kojem ćemo govoriti a naredne sedmice ćemo ga spojiti sa drugim Allahom subhanahu wa ta'ala imenom. Naime, večeras ćemo govoriti o velikom Allahovom subhanahu wa ta'ala imenu, velikom Allahovom subhanahu wa ta'ala imenu, El Hay. Sama riječ El Hay čovjeka oživljava kada je spominje. Zbog čega El Hay živi? Allah te bareke wa ta'ala koji je živi, koji živi vječnim životom, životom koji nije sličan životu ljudi, stvorenja. On subhanahu wa ta'ala koji daje svemu život. I on subhanahu wa ta'ala koji oduzima svima život. Sve mimo njega subhanahu wa ta'ala je stvoreno. I sve mimo njega je prolazno. Osim njega subhanahu wa ta'ala zato što je on wal awwalu wal ahiru. On je prvi i on je posljednji. Prvi, kako kaže poslanik alaih salatu wasalam, el awal felejse On je prvi i prije njega ništa drugo nije bilo, osim njega tebareke wa Što znači da je sve mimo Allaha subhanahu wa ta'ala stvoreno. Sve mimo Allaha. A kad kažemo mimo Allaha, mislimo mimo njegovog veličanstvenog zlata, bića, njegovih savršenih osobina, nijedna ta osobina Allaha subhanahu wa ta'ala nije stvorena, a sve mimo njega te bareke ta'ala je stvoreno. <clears throat> Tako ćemo pojasniti ako voda večeras ovu meselu. Zatim, u arapskom jeziku je poznato riječ el haja, hajat, ili hajat kako mi kažemo u bosanskom, što ukazuje na život. Suprotno tome je el maut smrt. I sve mimo Allaha subhanahu wa ta'ala živi, odnosno pojavljuje se u svijetu postojanja njegovom voljom, njegovim kudretom, njegovom moći, njegovim stvaranjem. I sve će to nestati, osim Allaha subhanahu wa ta'ala. I nije slučaj isti sa gospodarom Tebareke wa ta'ala. Zatim, ovo veliko veličanstveno Allahu subhanahu wa ta'ala ime, al U Kur'anu se spominje na pet mjesta. Prije svega u suri Bekar. I obrate pažnju kada Allah subhanahu wa ta'ala ukazuje na ovo veliko ime. Kada se opisuje velikim imenom, nakon toga ukazuje da je on zaslužan obožavanja. Pogledajte danas ljudi što obožavaju. Mnogo Sve što je neživo, sve što je mrtvo, pa čak i žive obožavaju kojima je kratak vijek. I ti koji su živi, do roka određenog i oni odlaze gospodaru Tebareke Vetara. A Allah Đelešanu ukazuje da on El Hay, vječni, živi, koji živi vječnim životom, jedini zaslužan da kao takav bude obožavan, da njemu robuješ, da njega voliš, da njega poštuješ, da njega cijeniš, da njemu seždu činiš i nikom drugom. Zbog čega? Zbog ove velike osobine, draga braćo, osobine veličanstvenog, savršenog života. Jer ovo ime El živi, u sebi sadrži savršenu osobinu života, vječnog, neprolaznog, a sve mimo njega je prolazno. Tako da ništa ne postoji, niti može postojati u svijetu vidljivog i nevidljivog svijeta, da može biti zaslužno, da može biti obožavano, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala koji je l'haj vječni živi i koji svemu daje život. Allah Đelešanu kaže Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Pa se nakon toga opisuje lata huzuhu sinatum wala naum. Allah pored kojeg drugog istinskog Boga nema jedini ilah koji se obožava, koji je El haj El kajum koji je živ i vječni. Pogledajte, nakon toga El haj koji je živi i vječni, kojeg ne obuzima ni drijemež, ni san. Allahu Ekber. Kakvi smo mi, smrtnici, koliko smo nemoćni, da izdržimo heftu, dvije hefte, tri hefte, da ne spavamo. Allah subhanahu wa ta'ala sve je stvorio. 50.000 godina je zapisao sa kalemom šta će biti. Kako će se znači dešavati i odvijati stvari na Dunjalu. 55 stvaranja. stvaranja. je nakon početka tog stvaranja do današnjih dana i koliko će biti u budućnosti. Čovjek ovako promišlja, razmišlja Allaho i Tebare je tada snazi, veličini i moći da nikada ni u kom trenutku ga nemoć nije obuzela da nikada nije znači doživio san Allah subhanahu wa ta'ala niti drijemež jer su sve ovo osobine koje su negativne, manjkave i nikada ni u kom slučaju ne mogu se pripisati Allahu subhanahu wa ta'ala. A mi, obični smrtnici, smo opisani svim ovim osobinama. Svim ovim osobinama. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Ali Imran u prvom i drugom ajetu Lam Mim ilaha la ilaha illa huwa al Allah pored kojeg nema drugog istinskog Boga jedini istinski Bog koji je zaslužan da bude obožavan El Hay Qayyum živi i vječni koji ne umire, koji ne prolazi jedini Allah te bareke zato, draga braća, kada čovjek razmisli i promisli kuranskim ajetima, odmah pogleda tamo kineze. Čemu sve robuju? Od koga sve traže zaštitu i pomoć? Koga sve hrani? Kome prinose žrtvu? Kome prinose hranu? I na kraju vidi ptica da sleti, jel? I uradi ono što uradi. Pas prođe i uradi ono što uradi. A ovo može da se pokrene. Kip. Predmet a Allah dželle za poslovnje gospodara svjetova, stvoritelja svega živog i vječnog koji je sve stvorio i sve mu dao život. Kako bi ljudi radili ili za korist, odnosno da zasluže džennet i njegova prostranstva ili vatru i onu užasnu patnju koja očekuje svakog onoga koji glavu okrene od puta Allaha te bareke taala. Zatim u suri Taha u 111. ajetu Allah Đelešanhu opisuje stanje sudnjega dana. Ukazuje u prvim ajetima, pogledajte sura Bekara, zatim sura Limran, imran prije su znači poredane nego sura Taha, stanje da ljudi trebaju da obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala i da moraju, da je on jedini zaslužan, a zatim nakon svega toga ukazuje u suri Taha stanje na sudnjem danu. Šta će biti sa onima koji glave okrenu? Allah Đelešanu kaže وَعَنَّتِ الْوُجُوهُ لِحَيِّ الْقَيُّمُ I tog dana će lica svih stvorenja se pokoriti kome? Živom i vječnom. Tad će oboriti glave svoje. Tada nećeš čuti illa hemsa, kako je došlo, osim šapat, strah, tuga, jeumul hasre, dan tuge, kada budu proživljeni, stali pred Allaha subhanahu wa ta'ala, sjete se i prisjete se svega što su činili. Nisu obožavali i nisu radili po onome što njihov uzvišeni živi i vječni gospodar traži od njih. Glave su okretali, zato će na tom danu biti ponižen. Ali će se morati pokoriti. ne više prkos, da bude prkosan, da se prkosi, uzdiže, oholi, da glavu okreće, da govori ko je vaš gospodar, kome se vi klanjate, da li ste bili tamo, da li ste to vidjeli, da li je neko bio pa se vratio, tada u tim trenucima neće biti takvi. Tada niko ne smije progovoriti, tada niko ne smije podići glas. Tog dana će strahovati vjerovjesnici, a zamislite kako će tek strahovati oholnici, nevjernici, munafici i svi oni koji su bili na suprotnom putu od puta Muhameda, i salatu wasalamu. وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا U nastavku ajeta. Tog dana će propast i propast samo vidjeti svaki onaj men hamel ko bude imao pri sebi bilo kakav vid zulma da je činio dunjalu. Bilo prema kome? Svaku nepravdu tog dana će. Tog dana će, kako je došlo u hadisu poslanika sallallahu alihi veseleme, šukata ovca ili ovan tražiti svoje pravo, odnosno od onoga koji mu je načinio nepravdu pa ga je udarao sa rogovima, rogati. Znam se takva stvorenja, životinje, životinje šta će tražiti, pa šta tek onda mislite šta će ljudi tražiti o svojih prava što si zakinuo na Dunjalu. Taj Zum je opisan, kako je rekao poslanik sam da su tmine na sunjem danu. Tmine. A s druge strane isto tako obuhvata da je to širk. Da je to i širk. Jer nema veće nepravde od onoga koji pripisuje Allahu Tebare Kvetala drug. I takav će se uhvati za glavu. Oni treba da se uhvati, ali će se uhvati oni koji nisu radili širk, ali su učinili neku drugu, znači neki drugi vid nepravde. Zato čovjek treba da se trudi i da nastoji da nikom, nikom, ni u kom slučaju, ma okoliko je se stvari radilo, da učini nepravdu, da mu nanese zulum. Jer vidite koliko je opasno Tog dana će takvi biti izgubljeni. Takvi neće vidjeti da će biti od onih koji će uspjeti. Zatim Allah Đelešanu u suri Furkan u 58. majetu kaže وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتْ وَسَبِّهْ بِحَمْدِ Pogledajte ovo kuranskog ajeta. I ti se pouzdaj, osloni se na onoga koji je živi i vječni i njega veličaj, njega slavi. Otavakel, pouzdaj se i osloni se na onoga koji je živi i vječni, koji ne umire. Allah subhanahu wa ta'ala, pogledajte na što se danas ljudi oslanjaju, kome se prepuštaju, sve ono što će smrt okusiti ili ono što je smrt okusilo ili ono što nikada nije bilo u svijetu znači poznan kao živo biće, neživo biće. Njima se prepuštaju, od njih traže, njih mole, njih dozivaju, na njih se oslanjaju. A Allah traži od nas, draga braće i cijene sestre, da se pouzdamo i da se oslonimo na onoga koji je živi i vječni, koji nikada ne umire. Jer on jedini zaslužan, jedini ti može pomoći i jedini ti može otkloniti nedaću. On te bareke, te bareke ve Ala. Zatim u suri Gafir u 65. pet Allah Đelešanu kaže pa pogledajte sada što u ovom kuranskom ajtu kaže والحي On je živi pored kojeg nema drugog istinskog Boga, jedini. Zatim kaže Fad'uhu muhlisina lahuddin. I samo njega dozivajte. Tog živog, vječnog Allaha te bareke Samo od njega tražite, samo njega dozivajte i njemu vjeru onakvu kakvu je objavio ispravno činite, odnosno njega obožavati na taj ispravan način kakvu je on objavio preko svoga poslanika sallallahu alihi wasallam. Nema dove mrtvom da ti mrtvi pomogni, da ti mrtvi izmeni stanje, da ti mrtvi popravi stanje, nego se traži od živog, vječnog koji ne umire, koji je svemu dao život, koji svakom uzima život, juhji, vajumit, i On je taj koji oživljava, život daje i On je taj koji usmrćuje. Jedini, draga braća, koji je zaslužan da budeš pokoran, ponizan, da od njega tražiš, da od njega doviš i koji je jedini u mogućnosti sve to da ti ispuni. On subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zato Allah Đelešanu kaže wal awwalu, wal ahiru, wal zahiru, wal batinu. Wa huwa bi shay'in alimu. I on je prvi, u suri hadith, treći i on je prvi i posljednji, vahir, vidljivi, batin nevidljivi, vahir, kako kaže poslanik, vahir, se fau onaj koji je iznad svih stvorenja, i iznad njega ne postoji neko stvorenje. Iznad svih stvorenja, batin nevidljivi, a on sve vidi. Nevidljivi, a on sve vidi. Ali će na sudnjem danu te bareke vetara dozvoliti jednoj posebnoj skupini njegovoj dragoj skupini skupinu koju on voli koju on pomaže kojoj daje posebne blagodati Islama i imana to su mu'mini koji će ga na sudnjem danu vidjeti iako je na dunjalku nemoguće da se Allah subhanahu wa ta'ala vidi ali na sudnjem danu Allah subhanahu wa ta'ala će dozvoliti vjernicima da ga vide u džennetu isto tako će ga vjernici moći gledati onoga koga se obožavao, nisi ga vidio. Ali si čvrsto i jasno znao da on postoji. Da je on tvoj stvoritelj, jer ti je poslao knjigu preko poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam. Opisao se svojim savršenim osobinama, veličanstvenim imenima, da ga upoznaš, da ga spoznaš, da njemu robuješ, da njega cijeniš, da se njemu pokoravaš, nikom drugom. I nakon svega toga dolazi velika nagrada džennet, ženevska prostranstva, povrh svega gledanje u lice milostivog, samilosnog, moćnog, veličanstvenog, uzvišenog, plemenitog Allaha Đerlevana. To su najveće nagrade koje će imati stanovnici dženeta. Kad se ugoda Allah, zaboravit će se sve od ljepoti. Zamislite kad, kako kaže poslanik sallallahu i veselem da će biti doveden znači stanovnik dženeta i džehennema pa će jedan i drugi biti ubačeni samo na jedan djelić u vatru i u džennet. Pa će biti upitan jedan i drugi, ovaj koji je bio siromašan, nikada užitke nije doživljavao na Dunjaluku. Nikada. S druge strane, onaj koji je najviše uživao na Dunjaluku, bit će umočen u vatru, ovaj u džennet. Kada bude umočen u džennet, bit će upitan da li si ikad te osjetio na Dunjaluku? Nikada. Nikada, nikada. Zaboravit će sve Habibi kada pogleda šta se očekuje džanetliju tamo. S druge strane, onaj koji najviše uživa, danas koliko ljudi uživaju, ne možemo nekoga izdvojiti od njih da kažemo poput njega. Znači, onaj koji najviše uživa, će samo jedan dijelić biti u vatri. Pa će biti izvučen i upitan da li se ikada doživio ljepotu. Zaboravit će sve ljepote, sve naslade Dunjaluka. Zbog onoga što očekuje džehennem li u džahnemu. A zamislite kada uđe dženetlija i kada pogleda to sve i zaboravi ovo sve i kada vidi to sve što se može vidjeti od ljepote i naslade, pa nakon svega kako hadis ukazuje, kada se sakupi za soprom, pa kada pogleda Allaha subhanahu wa ta'ala, zaboravit će sve ljepote koje je vidio. Zato je to najveća nagrada, viđenje Allaha subhanahu wa ta'ala u dženetu. Značenje ovog velikog Allahovog subhanahu wa ta'ala imena kada se odnosi na Allaha El hayy, kako kaže imam Taberi rahimahullah, živi koji ne umire. Koji živi svojim vječnim životom. Koji živi svojim vječnim životom. Životom koji nema početka ni kraja. Mi smo nastali iz, iz nepostojanja, jel? Zatim, nakon našeg postojanja, ponovo slijedi nestanak, prolaznost. A Allah Đelešanu živi vječnim životom. Nije nastao, nego je bio prvi i on je posljednji, nakon svega. Sve kada umre, sve kada doživi prolaznost, kako kaže Allah Đelešanu, kullu men aliha fan. Sve što je na dunjalu koji je prolazno, sve će nestati. Samo će ostati vajebqa vajhu rabbik. I ostaće samo lice tvoga gospodara, plemenitog, veličanstvenog. Samo to će ostati. Kad se ovdje kaže lice, ovdje potvrđujemo kao sedmjenici cehli sunneta da Allah subhanahu wa ta'ala ima lice. Ali ni u kom slučaju nema značenje da će mu samo lice ostati, da sve ostalo će biti prolazno. Ne, nego to obuhvata i Allahu te barek wa ta'ala zat, njegovo biće. Ovo lice obuhvata i zanat. možete se shvatiti, sve će nestati, sve će proći osim njegovog lica a ostalo znači njegovi, od njegovi plemeniti veličanstveni svojstva će nestati. Ne, nego obuhvata znači svojstvo i bića, zata Allah subhanahu wa ta'ala, isto tako njegovog plemenitog veličanstvenog lica. Pa kaže sve mimo njega živi životom koji ima početak i kraj. To je znači definicija imama Taberija. Zatim kaže, nakon što je spomenuo kuranski ajti sure sura Ali Imran, pa navodi mišljenja mu fesira, pa nakon tih mišljenja on završava svojim, znači svojim mišljenjem, pa kaže, kazali su, on te bareke vetala posjeduje vječni život, koji je jedna od osobina uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. Mi smo kazali da sva Allahova lijepa imena sadrže, obuhvataju u sebi osobine, tako je da ime El Haj obuhvata i sadrži Allahu subhanahu wa vječni život. Pa kaže uzvišeni Allah se opisao da posjeduje život kao što se opisao svojstvom zdanja, kudreta, moći, snage. Znači, poput ostalih osobina, Allah subhanahu wa ta'ala se opisao i svojstvom, svojstvom života vječnog. Zatim on kaže, a ja mislim, kako on to pojašnjava, pa kaže, opisao se je vječnim životom, koji nema kraja niti prolaznosti, tako da je negirao da ta osobina vječnog života sadrži ono što sadrži osobina života koja obuhvata stvorenja, odnosno smrt i prolaznost. Pa kaže zato je obavijestio stvorenja da je on subhanahu wa ta'ala samo zaslužan da bude obožavan, da se njemu i badeti čini. To ono znači što mi hoćemo da kažemo kuranski ajti koji ukazuju da je on živi i vječni, da nema drugog istinskog Boga i zato je definicija pojašnjenja la ilaha illallah da nema znači božanstva koje je zaslužno da bude obožavano osim Allah subhanahu wa ta'ala. Jer on živi, vječni, ne umire, ne prolazi, sve mimo njega je prolazno i sve mimo njega što je živo, on subhanahu wa ta'ala je udahnuo i dao život dao život takvima. I on subhanahu wa ta'ala kao apsolutni vladar, Malik, Malikul Mulik, Malik, Melik, Melik ima pravo da radi u svojoj vlasti šta hoće, s kim hoće i kako on subhanahu wa ta'ala hoće. Koga će živjeti, koliko će živjeti, koga će usmrtiti i kada će, kada će i gdje ga usmrtiti. Ezdađađi Rahimahullah je rekao El haj ukazuje na stalno prisustvo. Da je on subhanahu wa ta'ala stalni, stalni znači da nikada ne prolazi, niti će kada proći i nestati. Opstoji. On te bareke wa ta'ala. Zatim plodovi spoznaje od velikog uzvišenog Allahov te bareke wa ta'ala imena. Kada čovjek shvati i razumije, haj, značenje toga, da je Allah dželevala uzvišen, živi, vječni, koji ne prolazi, koji ne umire, u istom trenutku zna da sve mimo njega subhanahu wa ta'ala će proći, da je prolazno, sve umire Habibi, svi će smrt okusiti. I to Allah Đelešan potvrđuje na mnogim mjestima u Kur'anu. Kullu men alejha fan, wa jebqa vajhu rabbike Sve što je na Dunjaluku, sve što je na zemlji, sve je prolazno. Sve će proći. Ostaće samo tvoj gospodar. Allah subhanahu wa ta'ala. Samo on subhanahu wa ta'ala ostaje. Njegovo lice veličanstveno i plemenito. Sve mimo toga je smrt. Sve mimo toga će smrt okusiti. Sve mimo toga za njih je vezano da je sve što je ispod arša će smrt okusiti. Niko neće živjeti vječnim životom. A Allah žele živi vječnim životom. Pa Habibi, kad si saznao i spoznao si smrtnik, da prolaziš, a da je tvoj gospodar vječni i živi i da će se njemu vratiti, pogledaj šta činiš, pogledaj šta radiš, pogledaj kako se ponašaš prema sebi, prema svojoj poroci, prema familiji, prema komšijama, prema prijateljima, prema svima Habibi. Da li se ponašaš u skladu kako Allah dželevala traži od tebe? Jer sutra ćeš se vratiti da je ta prolaznost samo tek tako prolazna stvar. Vidjet ćemo od plodova spoznaje da će biti proživljenje. Pa će tamo na kraju Allah dželevala da podari ljudima vječnost. Nakon ove prolaznosti na Dunjaluku slijedi vječnost koju će Allah Đelešanu podariti stvorenjima ali ta vječnost će biti u nasladi ili u kažnjavanju. Pa kako budeš radio, znajući da si u prolaznoj kući, onoliko koliko se budeš pokorava uzvišeno, odnosno koliko budeš nepokoran, tako će zaslužiti jedno te dvije kuće, koja će biti vječnost. A vidjet ćemo što poslanik sallahu alijih veseleme kaže za taj dan i taj trenutak. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala ukazuje kako smo rekli وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ I ti se pouzdaj, osloni se na živog i vječnog koji ne umire. Koji ne umire. Traži od nas, draga braćo, kako smo spoznali da je on subhanahu wa ta'ala veličanstveni, živi, vječni, neprolazni, koji ne umire, da bude obožavan tim što će se oslanjati na njega, tevekul u svim svojim postupcima ćeš prepuštati Allahu subhanahu wa ta'ala a taj tevekul osnova njegova je u tvom srcu Habibi ne da se dodvoravaš, ne da se prikazuješ ljudima kako si ti onaj koji se osvijel na Allaha dželevala najbitnija stvar oslonca je u tvom srcu da li je tvoje srce zaista istinski uzelo i pouzdalo se na Allaha subhanahu wa ta'ala u svim tvojim stanjima, u svim tvojim situacijama. Jer će srce biti pitano šta je radilo. Srce, ono je glavno. Ako je ono pokvarno, a bi pokvarno su ostalo. Čovjek se pokazuje ili pred nekim, ili pred žematom, ili pred porodcom, ili na poslu, na ulici, može se prikazivati. Ali srce, Allah još gleda u srca. Da li je srce u izvoru onakom kako on subhanahu wa ta'ala traži. I zato je temad, ovaj oslonac u srcu u srcu, glavna stvar. Jer srce kako bude pojmilo ovog Allaha subhanahu wa ta'ala u smislu njegovog vječnog života, njegovih savršenih osobina, tako ćeš Habibi ti da se ponašaš u svome životu. I naravno da među ljudima u svijetu postoje monafici, ali ti monafici se svojim postupcima razotkrivaju, otkrivaju s vremena na vrijeme. Svojim postupcima se razotkrivaju. Znači ne može se on uvijek prikrivati i kriti za vjere i tvrda i vjeri. Nego će doći trenutka da se on otkriva. Mora se, mora se razotkriti da je munafik, da je A posebno će se razotkriti na sudnjem danu kada više niko neće moći da se prikriva. I zato Allah Đelešanu traži i naređuje, naređuje poslaniku Alehi salatu wasalam da se pouzda i osloni na Allah Đelešanu. A onaj ko se pouzda na Allaha subhanahu wa ta'ala koji je živi i vječni, Habibi, ko može nešto učiniti? Niko. Jer Allah Đelešanhu posjedi apsolutnu moć, moć i snagu da te u svakom trenutku, svakom treptaja oka koji doživljavaš, da ti iznađe izlaz, da te pomogne, da te ojača, da te osnaži i da uništi tvoje i njegove, tvoje i njegove neprijatelje. Zatim Allah Đelešanu kaže u suri Mu'min u 65. ajetu وَالْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّهُ فَدْعُوهُ I on je živi, živi, pored kojeg nema drugog istinskog Boga, jedini, koji je zaslužan da bude obožavan i njemu, ili od njega, ili samo njega dozivajte, samo njega molite, samo od njega tražite, ni od kog drugog. Alhamdulillahi Rabbil Alemin Pogledajte završetka ajta. I hvala! Sva, sve vrste hvale i pohvale pripadaju gospodaru svjetova, koji je takav, živi i vječni i koji ne umire. To je naš gospodar. To je naš gospodar kojeg mi obožavamo, kojem padamo na seždu. Samo među nama ima oni svjesni i manje, manje svjesni. Zatim, draga braćo, kako su već rekli, ovo Allaho te bareke vetala ime sadrži u sebi osobinu savršenog života. A mi znamo da su Allahove bareke vetala, osobine od uvijek. Vječne osobine. I za uvijek. Nikada nisu prolaze. Uvijek su, znači, pri Allahu Tebareke, Tebareke Veteala. Zato pogledajte što kaže imam Tahavija u, znači, poznatom svome dijelu gdje kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala i sa svojim osobinama oduvijek i ovo je akida ili sunneta sredbenika poslanika sallallahu alihi sallam jer danas ima mnogo onih koji negiraju Allahu žele vala savršene osobine njegova lijepa imena ili ih pokušavaju protumačiti na sasvim pogrešan način odnosno na način koji je bio nepoznat prvim generacijama muslimana pa kaže uzvišeni Allah je sa svojim svojstvima, osobinama od uvijek. I prije stvaranja stvorenja. I prije stvaranja stvorenja. Zatim kaže, ne može mu se dodati neko svojstvo koje nije imao od prije. I zato mi vjerujemo da je opisan osobinama kojim se on Subhanu wa opisao i mi potvrđujemo i utvrđujemo onako kako se opisao ili u Kur'anu u sunnetu. Neke osobine su poznate, došle su u Kur'an, mi potvrđujemo. One koje nisu došle, ni kao potvrda, a niti kao negacija, mi niti ih potvrđujemo, niti ih negiramo. Jer Allah je nešto ostaje u gajbu, nepoznato. Tako da ne možeš tvrti nešto što on nije negirao, da on ne posjeduje takvu znači osobinu. Nego jednostavno potvrđuješ ono što je potvrdio, a negiraš ono što je on subhanu wa ta'ala negirao. Pa kaže, niti će mu neko od tih svojstava nestati i proći. Njegovo ime El Halik, stvoritelj, nije nestalo tek kada je on stvorio. Znači, kada je stvorio, pa se opisao imenom da je on stvoritelj. Nego je bilo prije stvaranja, kako je na početku kazao. Niti je tek nakon stvaranja stvorenja dobio naziv El Bari, koji je učinio, kako smo kazali, da to što je stvorio doživi nastanak u svijetu postojanja. Zatim kaže on gospodar je istinski gospodar, a ne onaj nad kojim se gospodari. Pa zatim kaže on je stvoritelj i nije stvoren. To je haj, živi i vječni. I kao što on oživljava mrtve i posljedje to ime prije nego što oživi. Muhi. On je taj koji daje život svemu posjedovao to ime i to svojstvo prije nego što je, prije nego što se desilo da ono živi nešto. Zatim kaže, <clears throat> također posjedi ime stvoritelj i prije nego stvori svoje stvorenja. Zatim imam Ebu Hanife Rahimahullah kaže u dijelu Fikul Njegova svojstva su oduvijek i nisu stvorena. Njegova svojstva su oduvijek i nisu stvorena. Danas imate mnoge koji se pripisuju Ebu Hanifi, rahimahullah, da vjeruju, da izvršavaju, da obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala poput njega, ali se ovdje, znači, suprostavljaju uvjerenjima Ebu Hanife, rahmetullah ali. Zatim kaže, ko kaže da su Allahova te bareke ta'ala svojstva stvorena, ili se koleba i sumnja u to, takav je nevjernik u Allaha subhanahu wa ta'ala. Danas imate ljudi koji kažu da je Kur'an stvoren, da je Allahov govor stvoren. Ebu Hanife donosi hukm, propis takvi. On uzvišeni, Allah je prvi, kaže, bez početka i posljednji, jer nema kraja, prvi prije svega i posljednji nakon svega. Ovo je bila kida Ebu Hanife, rahmetullahi akida koja je bila u potpunosti sa akidom ostalih imama. Imama, mama Ahmeda, Malika i Šafi. Svi su bili na istom i nije bilo razlike među njima. I oni koji žele da žive životom oni koji su sjedili poslanika sallallahu alihi vseleme trebaju da imaju uvjerenja i ubjeđenja kako su imali naši ispravni prethodnici. Zatim sljedeći plod Svaki vjernik koji spozna, dragi brate i cijena sestro, ovo veličanstveno ime El Haj, živi, koji ne umire, požuri Habibi da se pokori Allahu A'la. Požuri da što više Allah subhanahu wa ta'ala obožava nakako kako on subhanahu wa ta'ala traži u svojoj plemenitoj knjizi sunetu poslanika sallallahu alaihi sallam. Prepušta se u potpunosti Allahu Đalešanu, njegovim propisima, zato je poslanik Ali sallatu wasalam često izgovarao dovu gdje kaže Allahume leke eslemt Gospodaru moj tebi se pokoravam wa obike ament i u tebe vjerujem wa alejke i na tebe se oslanjam Zatim kaže poslanik Vajlejke enebt I tebi se uvijek obraćam Allahume leke eslemt wa bike amend wa te vakelt wa ilike četiri stvari koje su jako bitne u svakom životu muslimana da se pokoravaš Allahu subhanahu wa ta'ala da vjeruješ u Allaha subhanahu wa ta'ala da se osjećaš samo na Allaha subhanahu wa ta'ala da se samo njemu obraćaš da samo od njega tražiš sve što ti je bitno u životu Zatim kaže poslanik sa Vabike ha samt Zbog tebe se raspravljam u tvoje ime se raspravljam Ne radi svojih strasti Ne radi svojih prohtjeva Nešto želim se dokazati kako sam ja neko i nešto nego uvijek kada to tražiš istinu radi Allaha subhanahu wa ta'ala kada dokazuješ nekome dokazuješ radi Allaha subhanahu wa ta'ala radi njegovog zadovoljstva sve tvoje rasprave sve tvoje diskusije moraju biti radi Allaha i u ime Allaha subhanahu wa ta'ala i traženje istine i traženje istine. Ništa drugačije. Niti suprotno tome. Ovo nas podučava poslanik sallallahu alihi wasallam. Zatim kaže poslanik Allahume, inni a'udhu bi'izzatik Gospodaru utječem se tvojom moći La ilaha ila i nema drugog istinskog Boga mimo tebe. Pogledajte što traži nakon toga. Entu dilleni. Da me ne ostaviš na stran putici nakon što si me uputio. A Bibi, to ti je glavna stvar u životu. Da vjeruješ da se Allah pokoravaš, da vjeruješ u njega, da se na njega oslanjaš, da od njega tražiš i da nakon svega toga kada dokazuješ pozivaš druge u din, bilo na koji način da to radiš od Allaha i da tražiš od Allaha sabat, da te učesti na pravom putu, da te ne Allah subhanahu wa ta'ala upućuje koga hoće, u zabludi ostavlja koga hoće, ljudi će osvanuti kao vjernici, omrknuti kao nevjernici, omrknut će kao vjernici, osvanut će kao nevjernici, nevjernici u Allahovim rukama je uputa Allahu upućuje srca okreće kako on subhanahu wa ta'ala hoće traži da Allah te učvrsti i nemoj misliti da si ti spašen da si spašen sve dok ne budeš ušao u džennet nisi spašen sve dok ne budeš ušao u džennet danas ima mnogi ili mnogi postoje koji misle subhanala nisu ni svjesni šta misle odabran, spašan pa sve one stvari kojima su opisani istinski sljedbenici pripisuje sebi. Pripisuje sebi da je o takvi. Spašena skupina. O spašenim skupini. Ne zna kako će zanočiti. Ne zna kako će omrkati. Možda će njegova jedna riječ prouzrokovati Allahovu sržbu i da mu oduzme na najljepši dar koji mu je podario. A to je din. Ti Habibi kada se rekao Ešhedu, e la ilaha illallah wa ašhedu enne Muhammeden abduhu wa nisu u Nek si tek počeo da pružaš korake ka džanetu Tek si počeo pružati. Neka možeš doći i provalio. Hop. Nema. Čovjek će biti proživljen na onome na čemu bude usvrćen Šta radiš, čim se baviš, šta radiš, da li si svjestan? Kada najviše jedeš meso brata svoga, da ne budeš usmrćen u tim trenucima. A kažemo na početku smo spomenuli šta? Znači, kad habe men hamera bit će upropašen ko bude imao i su nepravde prema nekom da je učinio na sudnjem danu. Šta ti misliš da će doći brat kazati, alhamdulillah, Allah dragi, oprosti mu, smiluj mu se, što si ga ogovarao gibetu i dan i noć. Nismo svjesni, nismo svjesni koliko su opasne stvari. I kaže poslanik da su to tmine na sudnje dan. Tmine. Zato ispravan vjernika Bibi pozabavi se o sebi. Kako će se sačuvati? Kako će se spasti? Kako će se Allah umiliti. Kako će se Allah približiti? Pozabavi se svojim namazom. Gdje kaska? Koliko je skrušen? Koliko je nije? Šta je naučio od ove? Šta je naučio od slavljenja veličanja svoga gospodara? Ili mu je namaz, alhamdulillah, huvala, Allahu Razumijete? I uvijek tako, uvijek tako. Nema sumnje da su to velike stvari. Kul huvallah, ko bude učio, znači kao što je poslaniku sa sada su došli da se požale na čovjeka koji je volio da uči suru kul Ali ga je pitao poslanik, bilo mu je čudno što on to toliko uči. Zašto? Kaj zaista volim tu suru jer je Allah Đelešanu se opisao veličanstvenim svojstvima u toj suri. On je uči zato što razmišlja i promišlja o značenju veličine tih ajeta. A nešto je običaj, tradicija, što prije, što kraće, hajmo idemo dalje. On promišlja, razmišlja, njega će, znači, to uzdići i to će mu dati korist. Jer kaže, kako voliš svoga milostivog, Rahmana, koji su opisao tim plemenitim svojstvima, također tebe milostivi Rahman voli. Ako uči iz tog razloga, ako uči tek tako, Habibi, da što kraće, takav neće osjeti, zato moraju se prispitati gdje si, šta si, ko si, koliko doživlja svoj namaz. Zatim nakon namaza, a bi mnoge druge stvari, a ne sjedi, odmori, onaj što je radio jučer, taj, taj, taj, šta najviše. I samo ovoliko, onoliko, oduzmi, dodaj, oduzmi, dodaj. I tebi će isto tako sa strane stoji, oduzmi, dodaj, oduzmi, dodaj, što si radio, ništa ne propuštaju, ništa. Sve zapisuju. Pa ćemo se stidjeti svojih listova. Pa će se stidjeti što su u čošku sjedio sa svojim Habibom na Dunjalu, a govarao Allahovog miljenika, štićenika, Allahovog evliju. A ti si mislio se Allahov evlija i poseba. Pa će se stidjeti što si to radio. Ali kada će se stidjeti Habibi? Kada bude kasno da se stidiš. Danas se trebamo stidjeti šta radimo, šta činimo. Kao što se stidiš za to što iskazuješ u samoći, u prisustvu jednog, dvojice, trojice, četvorice, kao što se stidiš da to kažeš lično meni, lično njemu i trećem, nego se odeš osamiti sa onim istomišljenikom što je poput tebe. Poput tebe na istom nivou, bez svijesti Allahu Đelešanu. Osobe koje tako, to ne svijesti. Nemaju svijest o Allahu te barek tala veličini, snazi i moći da te može jednom treptaju oka uništiti na onome na čemu se. I još povrh svega smatraš da je to od vjere i dina. Još gore. Još gore da pripisuješ takve osobine vjeri i da ohalališ takve stvari. Da li su ohalalio gibet? Da li su ohalalio gibet? Da to je gibet od velikih grijeha. Ako ga ne ohalališ. Ali kada ga ohalališ i smatraš dozvoljenim, pa bi više nije veliki grijeh, nego kufr, nevjerstvo koje ti izvodi iz vjeri. E pa sad, koliko sad čovjek zatrpiri kad kaže kufr, nevjerstvo koje izvodi iz vjeri. Odmah te drhtaju, jel? Teško, je za Habibi. Da li si svjestan u tom trenutku kada to govoriš? Zašto se naslađuješ onim što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio? Zatim kaže poslanik sa nakon što traži da ga Allah Đelešanu učnosti na pravom putu. Da ga ne ostavi u zabludi nakon upute entel je mut. Zaista si ti živi koji ne umri. Pogledajte kako šano opisuje. Jer zna da onaj koji to može podati koji može to učiniti i koji je zaslužan da budeš mu pokoran, da vjeruješ u njega, da se na njega oslanjaš, da njega tražiš i uputu i zaštitu je entel živi ladila na koji ne umire. To je jedini koji je zaslužan da mu se ovo sve iskazuje, pripisuje i od njega, od njega subhanahu wa ta'ala traži wal džinnu, wal insu je Svi džini, onaj nevidljivi svijet, svi će ti biti mrtvaci i mrtvi, kao što i ljudi, svi će pomijeti. I ljudi i džini. Niko neće, niko neće od njih ostati. Ostaje samo vječni Allah, te bareke, te bareke ve ta'ala. Zato Allah što kaže وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ I ti se pouzdaj i osloni na onoga koji je živi i koji ne umire. Jer je on jedini zaslužan da se veliča i da mu se robuje. Zatim, sljedeći plod, nije u kom slučaju, draga braćo, kao što smo do sad puno puta e, spominjali, ne smiju se osobine Allaha subhanahu wa ta'ala poistovijeti sa osobinama stvorenja. Ne možeš nikada zamisliti i pomisliti da Allahov život, vječni život je poput života smrtnika, ljudi i stvorenja koje on subhanahu wa ta'ala stvorio. Svi mi imamo početak i kraj, Allah Đelešao nema niti početka, nema niti kraja. Kako smo kazali, Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Allah je nema drugog istinskog Boga pored njega. Jedini zaslužan da se obožava, živi i vječni. La huzuhu silatu valanom niti ga drijevež, niti san obuhvata, niti obuzima. Znači, uvijek živi i vječni, kontroliše sve, na svim stvarima, svim stvarima ima univerzalni nadzor, ništa vole ne promiče. Danas, Habibi, ja idi, ja te mogu, s ovom se družiti, čekaj trenutak kad ćeš, jel, zakujati, kad ćeš zaspati. I onda odradi ono što sam ja naumio. Da ti ne vidiš. Međutim, nikada ne možeš učiniti bilo kakvo djelo sa kojim Allah nije zadovoljan, a da te on subhanahu wa ne vidi. Nikada nećeš izgovoriti riječ, a da je on subhanahu wa ta'ala ne čuje. Nikada nećeš učiniti postupak, a da on subhanahu wa ta'ala ne vidi. Zato kaže poslanik sallallahu alaihi ve selleme: "Inna Allahe la yanam wa la an Zaista Allah ne spava, niti ima potrebe da ima potrebe da spava. To ukazuje još na savršenstvo njegovog života. Naš život, Habibi, koliko ti imaš potrebu za spavanje? Svakodnevno. Da se odmoriš, da sutra ponovno startaš sa poslom i obavezama. Allah jembegi lehu. Nema nikakvog vida potrebe za spavanjem. Nikada. Nikada. Kazali smo samo Allah Đelešan za početak stvaranja svijeta, današnji do današnjih dana i nakon nas do sudnjega dana. Nikada ga nije obuzeo niti drijemež, niti san, niti ima potrebe za snom. Sve nadzire svojim univerzalnim nadzorom. Zatim kaže Allah Đelešanuhu u suri Fatih 41. ajetu Inna Allahe yumsiku sema yumsiku semavati val arda en tezula Zaista Allah Jumsik Allah drži nebesa i zemlju da padnu da propadnu. Znači se te snage te moći gledaš nebesa i diviš se subhanallah neki uzvišen, onaj stvoritelj nebesa kako divno stvara, ali razmisli kolika su ta nebesa, kolika je to sila koliko su znači e, koliko su teška a Allah Đelešanu i drži i čuva njegovom voljom opstoje njegovom snagom i moći koji je najmoćniji, najjači kako smo opisivali, svaki vid snage ko posjeduje na Dunjaluku, to je što mu je Allah Đelešan podario, a on je najmoćniji. Drži da nebesa obstoje. Da ova nebesa koja mi vidimo prvi svoj. Sedam nebesa. Sedam nebesa. Isto toliko zemalja. <clears throat> Allah Đelešanu drži da one obstoje. I kada bi dozvolio da padnu, kaže nema, niti postoji neko ko bi mogao to zadržati. I na kraju kaže Allah Đelešanu kane halimem lafura. A Allah je blag i mnogo prašta. Što je blag? Neizmjerno blag. Zbog toga što zna šta se dešava ispod nebesa, šta stvorenja rade, koliko ga izlijete, koliko ga vrijeđaju, koliko ga psuju, koliko su nepokorni, koliko glave okreću, koliko se bore protiv njegove vjere, njegovi sredbenika vjere, njegovi štićenika, evlija i sve, sve to vidi, sve zna. I opet je blag da dozvoli da se obruše ta nebesa na takvo, takva stvorenja. Gafur želi i daje ti mogućnost da se pokaješ, a on pokajanje prima. Mnogo prašta. Šta god da činiš, šta god da radiš. Pogledajte znači kako se povezuje, povezuje značenje kuranskih kuranski ajeta. Zatim sljedeći plod je da će Allah dželle na sudnjem danu Podariti stanovnicima dženeta vječni život. Stanovnicima vatri vječni život. Danas se lađešano uči na stanovnika dženeta, a sad ću da budemo stanovnika vatri. Allah Đelešanu kaže وَمَا هَذِي الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَا لَهُمْ وَلَعِبْ Zaista ovaj dunjaluk i ono što je na njemu ništa drugo nije osim igra i zabava. Igra i zabava. Allah subhanahu wa ta'ala u prvom dijelu ajeta ukazuje koliko je dunjalog prolazan, koliko je ništavan, da se čovjek ne kači, da se ne povezuje, da se ne konektuje za dunjaluk, da bude znači u stanju nekoj konekciji, nego da uzme onoliko koliko mu je potrebno i da radi za kuću vječnosti. Zbog čega? Jer je to pouka za pametno. Pa kaže Allah wa inna A zaista vječna kuća dženneta je vječna kuća života. Vječni život je tamo. Vječnost je tamo. Za onoga, znači, ko spozna iz konta da je kuća Dunjalka prolazna, igra i zabava koja nestaje, Allah Đelešanu ukazuje da uzmeš pouku, da radiš ono što je vječno, što vječno traje, a to je džernet i uživanje. Laukanu ja'lemun. Ako bi oni samo promislili, kada bi oni samo znali, znači ako shvatiš i razumiješ, a ne shvati, neš razumijeti, tako ne bude se družio s Kur'an, i hadise poslanika sallallahu alijih veseleme ne bude slušao uputu Kur'ana i sunneta. Da je ova kuća igra i zabava, kuća koja je prolazna, a da očekuje sve nas jedna od dvije kuće. Kuća vječna uživanja ili kuća vječnog kažnjavanja. Pa onda čovjek kada to shvati i razumije da radi za kuću vječnog uživanja. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji je Sahih Buhari i svi drugi bilježe kaže kada uđu stanovnici dženeta u džennet i stanovnici džehennema u džehennem, pogledajte, tada će pozvati glasnik. O stanovnici dženeta, ja ehlel o stanovnici dženeta. Pa će oni da pogledaju šta poziva. Kaže, zatim će se pojaviti smrt u obliku crno-bijelog ovna. I onda će on posmatrati pa će kazati da li vidite to što se prikazalo, što vam se ukazalo, kazat će vidimo, pa će biti upitani znate li šta je to. Pa će kaže oni posmatrati, promatrati kako bi skontali šta je. Pa će na kraju kazati svakako da znamo to je smrt. Kažu učenjaci, toliko će se prepasti. Znate šta vide? Ušli su u kuću koja je vječna. Slušali su o njoj. A kada, znači, pored toga što su u kada se to ukaže i pokaže, on će osjetiti strah. Zatim će se obrati o stavnici džehennema. Isto. Doći će, znači, smrt u obliku ovna koji je crno pa će, biti, će biti upitan, da li znate šta je ovo? Pa će i oni posmatrati posebno, promatrati, pa će kazati svakako da znamo to je smrt. I onda dolazi radosna vijest i tužna vijest tegobna vijest. Tada će kazati, o stavnici dženeta, huludun felamaut. Vječnost u kojoj nema smrti. O stavnici vatre, vječnost u kojoj nema smrti. Kažu učenjaci, toliko će se stavnici dženeta obradovati, da je Allah propisao smrt, umrli bi od sreće. Kada čuju ove riječi, da Allah propisao smrt, umrli bi od sreći u tom trenutku. A znate kakva će tuga biti za stanovnike vatri, kada im glasnik dođe i kaže huludun felamaut, vječnost u kojoj nema smrti. Zatim, Allah, je poslanik sallallahu alihi wasallam proučio kuranski ajed وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ iz قُدِيَ al-amr, فِي fi gaflatin, vahum la I ti ih opomeni i ukaži na dan Jeumel Hasre na dan velike tuge velika tuga će to biti koja će zadesiti koga? one koji su u gafletu i nemaru na Dunjaluku bili vahum laju minuni koji nisu vjerovali u Allaha Đelešanu tako će poniženje znači doživjeti da kada ugledaju tu smrt bit će im rečeno vječnost u kojoj nema smrti i to je onaj život koji je vječni život u kojem će biti uživanja i naslade ili će biti suprotno tome kazna. Zato se postavlja pitanje da li smo se odazvali živom i vječnom koji ne umire, da li radimo onako kako živi i vječni traži od nas, da li nastojimo da budemo od onih kojima će Allah dželevala nakon ovog prolaznog svijeta podariti vječni život, uživanja. Ili smo od onih koji rade u ovoj prolaznoj kući gdje će nastaniti kuću vječnog kažnjavanja, patnje i svih vrsti, vrsta bolova koje čovjek ne može ni zamisliti, pomisliti šta sve očekuje one koji glavu okrenu od puta Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. I zadnji plod koji ćemo navesti, svijest, draga braćo, o Allahu i Tebare Kvetala moć. Jer On Subhanahu Wa Ta'ala koji je El živi, koji je podario nama život, da smo svjesni Habibi i da je On Subhanahu Wa Ta'ala taj koji ti može život uzeti u svakom trenutku. I ne samo život. Život kad ti je Allah Subhanahu Wa Ta'ala kao život koji ti je podario, On sadrži, obuhvata mnoge blagodati koje ne možeš pobrojati koliko ih posjeduješ od strane Allaha. Da bude svjestan da sve što posjeduješ, da je to što ti Allah dželevala dao i da u svakom trenutku to može od tebe otići. U svakom trenutku, kao život, tako i ostale, tako i ostale blagodati. Jer Allah dželevala kaže Huva juhi va yumit Zaista je on taj koji oživljuje i koji usmrćuje i njemu ćete se svi vratiti. Znači svijest da je Allah koji ti daje život je isto, isti gospodar koji će ti oduzeti život. Ali ti napominje da nakon tog oduzimanja života ponovo slijedi povratak Allahu Đelešanu. Nakon povratka slijedi ispit. Šta si radio? Čim si se bavio? Kako si proživio taj određeni dio tvojih dana života na Dunjalu? I svi će biti pitani. Svi će biti pitani. Međutim, šta su pripremili kao odgovor uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala? U suri Mu'minu 68 ajet Allah Đelešanu kaže وَالَّذِي يُحْيِ وَيُمِيتْ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ On je taj koji oživljuje i usmrćuje a kada on subhanahu wa ta'ala odredi nešto donese odluku zato kaže samo budi ono biva što znači u svakom djeliću sekunde Allah Đelešanu kada nešto odluči može ti uzeti, može ti uzeti, može ti oduzeti i tvoju dušu, tvoj život, blagodati koje uživaš, koliko ljudi uživa u trenucima zdrav, sve ima saobraćajna nesreća Habibi invalid. Nešto slijep, gluh, nakon što je sve imao nakon. Da li si bio zahvalan, da li si zahvaljivao, da li si to koristio u onom u čemu je Allah, što je Allah subhanahu wa ta'ala ti dozvolio da koristiš, da si gleda ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan da gledaš, da slušaš ono što Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan da slušaš, da hodiš prema onim stvarima sa kojima je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan, da pružaš ruke prema onim stvarima sa kojima je Allah Đelšanu zadovoljan. Kada odredi samo kaže kun fe je kun, budi ono biva, nakon toga nema habibi više tebi. Spasa ni salameta. Nema. A onda je kasno da sjediš i da kaže Bože šta sam uradio, šta sam učinio. Nego govori da si zdrav o Allahu, šta ja ovo radim, Bože oprosti, popravi, i sačuvaj, spasi. Allahu dragi, hvala ti na neizmjernim blagodatima kojima me obasipaš i danju i noću i vidljivim i nevidljivim. A mi bi nismo svjesni koliko se blagodati Allahu i Tebare koje tada spušta na nas. Zato se Allahu Đelšanu uvijek zahvaljujemo i trudimo da budemo zahvalni i pokorni njegovi subhanahu wa ta'ala robova. Zatim, poslanik sallallahu alihi vseleme u hadisu koji bilježi muslim kaže Allahume inni a'udhu bike min zavali ni'metik. I ovu treba da učimo. Gospodaru, od tebe tražim zaštitu da moje blagodati koje uživam, kojima me obasipaš, ne dožive prolaznost. Da ne odahi od tebe. Tražiš od Allaha, utječe se Allahu da ono što ti je podario od blagodati da ti i sačuva. Da ne odu od tebe. Samo si u tim trenucima svjestan onoga što ti je Allah podario. Onda kažeš, nemam ništa, šta ja imam? Pa imaš Habibi glavu, pa reci Alhamdulillah, kad pomisliš šta je na toj glavi i šta glava sadrži, to su neizmjerne blagodati. Znate? Znači šta ja vam, samo pomisliš koliko imam eura tamo i koliko imam dolara. <laughs> I naši, jes, A Habibi kad bi stavio na jedan tas svaget svoj vid i bogatstvo svijeta, na drugi tas Habibi blagodat tvog vida bi bila glavna. Glavna. Zamislite, obožavaš Allaha bez vida. Slijep. Iskušenje je veliko. I zato je džennet onome ko sabura na tome. Džennet. Vel, znači, ne nagrada za, da to odzvala vid i da osaburaš na tome je džennet. Zamislite, ne gledaš u Kur'an. Ne vidiš harfove. Ne čitaš, znači, hadise poslanika sa Ne vidiš ljude koje voliš, koji su ti dragi, koji su ti bliski. Koja je to blagodat? da imaš pare s dijelu i da vidim mamu jedan put, samo da je vidim. Oca, brata, sestru. Sve bi dao, a opet se ne bi nagledao. Bi to dao za jedan trenutak da ih vidiš. Allah Žešan ti podario čita tvoj život. Da imaš i da gledaš, da se ne slađeš svojim, svojim pogledom. Zatim kaže poslanik sallallahu nakon što je tražio zaštitu da mu Allah Đelšanu podari da te blagodati ostanu da nisu prolazne, kaže nakon toga وَتَحَوُّلِ afijetik i da izmijeniš moje stanje, moje zdravstveno stanje i stanja znači zdravlja u stanje bolesti. Traži da Allah subhanahu wa ta'ala, znači zamisli ti si sad zdrav, ali Allah on taj koji ti daje da oboliš, da se razboliš, traži zaštitu takvog stanja. I kažu učenjaci da isto tako dova obuhvata i stanja bogatstva u stanje siromaštva. Da ova dova, znači kao što zdravlje obuhvata i metak, i metak. Tražiš od Allaha, svjestan si da ti on dao, da je on taj koji hajru hafiza, koji najbolje čuva, koji te čuva, koji te pomaže, da je on taj koji ti može sve to uskratiti i oduzeti. I zato si uvijek svjestan da su blagodati koje posjediš od Allaha nisu od tebe, nisu od tvojih roditelja, tvoje familije ili nekoga na dunjalku. Zatim kaže poslanik Vafuđaeti nikometik i tražim Bože dragi zaštitu od tebe od iznenadne kazne iznenadna kazna dolazi k onome čovjeku koji je u gafletu u nemaru pa Allah nam pošalje kad se najviše on opusti raskoš ljepota. Allah će ga kazni. Poslanik sallallahu alaihi traži zaštitu od takvog stanja, ali nas podučava da mi tražimo poslanik sallallahu ve sellem bio najdraži Allahov rob. Allahov prijatelj. A ko smo mi? Mi smo najpređi da učimo ovu dovu i da tražimo da Allah subhanahu wa ta'ala zaštitu. Zatim kaže poslanik sallallahu alaihi vođe sahatik. I od svih vrsta tvoje srđbe odnosno svega onoga što će prouzrokovati tvoju srđbu, tvoj gnjev. Allah što se srdi, to je njegovo svojstvo, savršenstva. A kada se Allah rasrdi, niko te sačuvati neće. Osim njega te bareke, te bareke I s ovim, draga brat, ćemo večera završiti. će Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari, da nas učini od koji su istinski vjernici Allah subhanahu wa ta'ala da nam omili iman, dobra djela, dobročinstvo, da nas učini od istinskih sljedbenika Muhammeda Arihi salatu wasalam, da oprosti nama, našim roditeljima, svim muslimanima, da ujedini safove svim muslimana, ma gdje oni bili, da pomogne braću muslimane u svim krajima svijeta, da nas ovako kako nas je sakupio na ovome svijetu, sakupi i okupi u dženetu, sa poslanikom sallallahu alihi veseleme, ostalim vjerovjesnicima, svim iskrenim, svim šehidima i svim dobrim koji su naslijedili na tom putu. Subhanak Allahum hamdik, ešadan la ilaha ila ent, ilik.